บุ๊กทูห้าสิบหกความรู้สึก les sentiments les sentiments มีความรู้สึกต้องการ อยาก avoir envie, Avoir envie. เรามีความรู้สึก เราต้องการ เราอยาก nous avons envie, Nous avons envie. เราไม่มีความรู้สึก เราไม่ต้องการ เราไม่อยาก nous n'avons pas envie, Nous n'avons pas envie. กลัว avoir peur, Avoir peur. ดิฉันกลัว j'ai peur, J'ai peur. ดิฉันไม่กลัว je n'ai pas peur, Je n'ai pas peur. มีเวลา avoir le temps, Avoir le temps. เขามีเวลา il a le temps, Il a le temps. เขาไม่มีเวลา il n'a pas le temps, Il n'a pas le temps. เบื่อ s'ennuyer, S'ennuyer. เธอเบื่อ Elle s'ennuie. Elle s'ennuie. Elle ne s'ennuie pas. Elle ne s'ennuie pas. Hiu. Avoir faim. Avoir faim. Kun hiu Avez-vous faim? Avez-vous faim? Kun n'avez-vous pas faim, N'avez-vous pas faim กระหายน้ avoir soif, Avoir soif. ำ พวกเขากระหายน้ ils ont soif, Ils ont soif. ำ พวกเขาไม่กระหายน้ ils n'ont pas soif. ils n'ont pas soif.